Rastočio si se Kaparilo Leute mor koža je sagnila leute moj Osta si sam napušten broj Suze su nestale iz tila tvoj si sám Tužan i tih Brodovi su isti kaj ljudi Slumoru daju život svoj Za tobom umiru Brodovi su isti kaj ljudi Za suzu daju suze tri Jesus. Yes. niste sigurni na koji način, ne znam šta se dešava, nešto mi ne ide instrumental, nije važno. A, evo ga, po šumama i gorama. Ukoliko niste sigurni na koji način da prevaziđete ovu zimu i ovo odvratno vreme, najbolje bi bilo da pustite malo Tomu Bebića i mislim zatvorite oči i, i eto vas u Splitu. Toma Bebić za početak 34. kupeka kao najava nečega o čemu ćemo danas između ostalog i pričati. Primećujete da sam promenio instrumental, e, promenio sam ga sa razlogom, naime pre sada skoro već godinu dana, zapravo 1. februara, Kupek je počeo sa svojim emitovanjem tada na Novom radiju Beogradu i prva gošća tog Kupeka bila je Mila Turajlić, e, pričali smo o Sinema komunistu film koji je prošle godine bio na festivalu Sedam veličanstvenih, o čemu ćemo u ovom kupeku između ostalog i pričati. Milica koja nam dolazi iz organizacije, ajde mogu tako da kažem, je već u studiju. A, vi slušajte pažljivo šta da kažem, pošto ćemo deliti neke karte za filmove. Mail pretpostavljam da znate, thekupek.gmail.com gmail.com pa ko prvi devojci, njegova devojka. Osim festivala Sedam veličanstvenih, danas ćemo malo da se zabavljamo dakle sa Mladenom iz TBF-a, negde posle 9 sati ćemo se verovatno Skype vezom uključiti i malo razgovarati o, kao što rekao, fenomenu TBF-a, fenomenu pre svega u Hrvatskoj, a i nepostojanju istog u Srbiji a nadam se da će se tu neke stvari izmeniti, pa ajde barem onima koji nisu uspeli da nisu imali prilike da slušaju TBF-a, eto večera će malo slušati i novi album, slušat će i Mladena, a zašto Toma Bebić na početku? Pa postoji kao to neko mišljenje da je TBF dobio ime po Tomi Bebiću, odnosno Toma Bebić fan klub. Donekle jeste istina, donekle nije. U svakom slučaju otkriće nam mladen, da li je zaista tako. I još jedna stvar o kojoj zaista treba prozboriti par reči, a to je dešavanje protekle nedelje, odnosno smena sa čela Narodne biblioteke Srbije Sretena Ugričića i imat ćemo priliku eklu, ekskluzivno ekskluzivno da čujemo malo Sretena šta kaže a, povodom svega toga, tako da ostanite sa nama, ostanite u kupek, ostanite u sedam veličanstvenih, mi slušamo TBF i Spin Doktor. samo molim strpljenja Dok obrćem mišljenja javnog mjenja Ja sam neštar od svitla i stvarno se mijenja Kad promijenim kut osvjetljenja Sredim ti frizuru, stesam figuru Na krive stavove stavim glazuru Kad napraviš sranje, govno brže bolje Pokrijemo akcijom ljubavi dobre volje Propaganda jer smo zajebana banda I nećemo lagat, samo ćemo vagat Uzet pro, a straga bacit kontra Ma vidi vraga od govna, eto torta Alkemija na hrvatski način uvijek postoji način način znamo finte Gazda ima kinte, ima se tinte Dovoljno signala i dovoljno loja Za podmazat rotaciju stroja Spin doktor, samo reci mi koliko Hoćeš da te vole Spin doktor, samo reci mi koliko Da podnesim konzole Spin doktor, popravi se koko Osjećat ćeš se bolje jedna istina To je kriterij, si zaboravit će kako si gradja imperij Zaboravit će pronevjere, šlepere love, afere i premlačene reportere Kosture poispadale iz ormara i kufere para iz oltara i bivšeg stanara, a tvoga stana Vijest je stara za par dana Rasjebane živote, rasprodane pogone Na hrpi sranja, niklo društvo znanja Podobni postali, sposobni makovi Vrakovi sa posebnim stilom Samo ne pitaj za prvi milion Ne zaboravi stihove, dobra je metrika Možda je genetika, pa si kratke pameti ha? Možda nisam u pravu, al čapeti bira stanice sive Svi žele loš nogomet i još gore pive Žele obećanja, bit će bolje slična sranja A laž je sjajna kad je uvećana I sve kako triba, sve na svome mistu Pomolimo se blaženoj djevici Kristu Nek se ori, graja i kokodakanje Brod to ne budi spreman na iskakanje Al prije toga ću im prodat priču Koja ima happy end Dok se utapaju svi tebi kliču Jer san od tebe stvoria brend Sting of Samo reci mi koliko Hoćeš da te volim spin spinovanja i spin doktora, ova pesma je, mislim, idealna nakon svega što se dešavalo i Sretanu Ugričiću, a odatle i moj izbor ovaj put TBF Spin Doktor, dakle sa albuma Pistaćo Metallic, o čemu ćemo malo više pričati kasnije, a sada malo je nezgodan ovaj instrumental jer ima jako dugačak uvod, ali nema veze, po šumama i gorama dobro zvuči. Okej, okay. Sad ćemo da pričamo malo sa Milicom koja nestrpljiva čeka da se uključi u program. Ajde Milice, dobroveče, ćao, kako si? Ćao, odlično, savršeno i po ovom lošem danu. Jel tako, vi, to mi se, to mi se sviđa, o, ne uspeva vreme da ti poremeti koncepciju. Nema vremena vreme da me poremeti sada kreće festival, tako da u apsolutnoj su gužvi i ne obraćamo pažnju na vreme. Postoji, o, ja ne volim te ogromne festivale tipa Festa i tako to. Postoje dva festivala, bar meni, što se tiče Beograda koji su mi omiljena. Filmska, jedan je Slobodna zona, a drugi je Sedam veličanstvenih. Nažalost, redko kad sam imao priliku da pogledam zaista svih sedam filmova, prosto to zahteva o, i, i, i vremena i svega i onda sam naravno prinuđen da odaberem dva, eventualno tri i zadovoljan sam sa time ako uspijem da pogledam čak i toliko. <laughs> Ali ono što je bitno je da postoji mogućnost da se vidi svih sedam ako nekome vreme i postoji, financijska situacija e, dozvoljava. E sada, kako bi se ljudi odlučili za to šta će pogledati, zato sam ti pozvao ovde da malo popričamo o filmovima koji će ovaj put, sutra počinje festival, a, otvara ga film Prorok i to u 7 sati u velikoj sali. Ja pre nego što krenemo da pričamo dalje. Ja bih samo da kažem da ćemo mi podeliti u toku ovoga razgovora po dve karte za film Prorok, odnosno za sve filmove koji su u velikoj sali, a to je prvi i poslednji dan. dan. Da. I to su, čini mi se, najbolji filmovi, barem po mom nekom izboru na osnovu onoga što sam pročitao. Prorok sutra u 7, u 9.15 Jose i Pilar, i posljednji dan u 6 sati život negde daleko i sjaj kurvi. hekupe.gmail.com pa možete čak i da birate film ukoliko prvi stignete, a Milica će sada da nam objasni ukratko o čemu se radi u navedenim, a i onima koje nisam naveo koji su naredna, odnosno srednja tri dana, četvrtak, da, da, petak i subotu, ako igraju u maloj sali. Pa eto, kao što si rekao, festival otvara Prorok, film Gerija Tarna, koji, ja bi jednu prvo, jednu triviju ili kuriozite da podelim sa svima, to je da je Geri Tarnović bio uh, naš gost pre par godina i tada je snimio par kadrova Beogradu i zapravo iz tih par <laughs> kadrova je, uh, su ušli u, ušli u taj film. E, potom se dosnimavao materijal i uh, sa raznim, u raznim drugim delovima smeta, na primjer u Njujorku, Milanu. I onda sad taj materijal spoji u ovaj film Prorok, koji je po meni jedan izvanredan film. Uh, dakle, imate te kadrove sa različitih delova sveta, a kroz njih vas vodi glumica Tandy Newton, koja čita besede iz knjige Prorok Halila Džubrana, koji je izdat, recimo, mhm. uh -huh. 23. godine, tako nešto. 23. ili 27. tako nešto. Ja, 23. Da 23. Tako je, tako da, da, da. Ove, I prosto vas ubacuje neki poseban, u neko posebno raspoloženje, jer imate te slike, onda ta, to što ona izgovara nekim svojim senzualnim glasom zadire duboko ispod te površine slika koje vidimo, tako da je po meni jedan hipnotišući film koji onako treba da se pod broj jedan vidi na velikom platnu, pod broj da se onako zaista oseti, nije to isto gledati na na kompjuteru ili na ogromnom mhm. platnu u Sava centru, tako da to je definitivno nešto što predlažem slušalcima i svim njihovim <laughs> prijateljima koji im prenesu utiske, da, ovaj, da definitivno pogledaju u Sava centru. Posle toga... Jose i Pilar. Jose i Pilar, da. Mladog reditelja Miguela Gonsalveša Mendeša, Portugalca, koji je snimio ovaj film o uh, dobitniku Nobelove nagrade za književnost, Jose Saramago i njegovoj ženi Pilar Del Rio. I on ih prati na njihovom proputovanju kroz svet, imate prilike da čujete i o dosta o Saramagovim razmišljanjima i o svetu i o tome gde mi pripadamo u njemu. Uh, ono što je karakteristično za taj film jeste da on predstavlja jedan presedan, tako da kažem, ove godine. Uh, Uh, nominovan je naime za Oscara uh, u kategoriji za najbolji film van engleskog govornog područja i to privilegiju do sada su uglavnom imali samo igrani filmovi. Mm -hmm. A mhm. ove godine, eto, Portugalija je nomino, nominovala ovaj film. Uh, ne sećam i... se nešto da je bilo zaista... Ne, ne, prve godine se ovo dešava i Wim Wendersov Pina. Pina, da. Da, je isto, to počeo da bude dokumentarni film koji je nominovan za najbolji film van engleskog govornog područja, tako da, da, da otvaranje je stvarno spektakularno. Sviđa mi se, odlično, mislim, fenomenalan je sutrašnji dan. O, ja sam, kao što rekao, sutra, da vidim da se ljudi već javaju, ali dobro, pogledat ćemo posle ko je šta, mi ćemo nastaviti dalje sa, sa, sa razgovorom, ja to zbog karata, bojeći se da neće biti, ali <laughs> neće biti dovoljno karata, očigledno, zapravo suprotno. E, to je sutra, dakle, u 7 i u 9 i 15 u velikoj sali. Da. Uh, Uz veliku za, Zanimljivo je, da. Zanimljivo je da je festival zapravo, možda je jedan od filmova, eventualno u nekim ranijim godinama bio, bila je projekcija u velikoj sali, a ostali su uglavnom bili svi u maloj, sad se neke stvari su se izmenile gotovo da je 50-50 ili tako, čak i više zapravo filmova sad trenutno igra u velikoj sali, to znači da je interes za filmove i za dokumentarce sve veći veći. Jasno, jasno raste i mislim sve to ja mislim da ono što najbolje govori o tome da kad se festival otvorio, naravno otvaranje je bilo u maloj sali, ja se toga sećam recimo pre 8 godina, Ovi, umeđu vremenu nisam sarađivala sa festivalom pošto nisam bila u zemlji, ali ne mogu sad tačno da se setim kako je zapravo išao taj taj razvoj kako se došlo do velike sale, ali prošle godine se festival zatvorio jednim spektakularnom projekcijom u velikoj sali koja je bila potpuno raspredata filmom Mile Turelić koji si malo pre pomenuo. Tako da, što se samog festivala tiče, on raste, ali isto u tih proteklih 8 godina interesovanje za dokumentarni film eksponencijalno takođe raste, tako da to jeste simptomatično što se tiče cele ove situacije. Tako da, da... meni je jako drago što je to tako. <laughs> ja, ja znam da bi u nekim situacijama, iskreno da ti kažem, voleo da to bude neka intimnija atmosfera nego u velikoj sali uh, Sava centra, ali bože moj. Ali, <laughs> ali, što se tiče intimnije atmosfere, to može da se oseti posle projekcije kada uh, imamo razgovore sa, sa autorima filma koji se uh, um, ne održavaju velikoj sali, nego u VIP salonu Sava centra, tako da je to onako, ne znam koliko sad... I tu naravno mogu svi, Da, da, da, jasno, tu može da se da uđe... Da se uključe. Uh mhm. -huh. ovaj, gde autori prosto razgovaraju malo s tim svojim filmovima, odgovaraju na, na pitanje publike, tako da, eto, ima, postoji taj grandiozni moment što je projekcija u velikoj sali i onda malo intimniji gde ljudi mogu da postave pitanje i da čuju prosto manjem prostoru nešto o filmu. Ok, malo smo se odmakli od teme i predstavljanja filmova, ajde sad da nastavimo dalje sa četvrtkom. Da, u četvrtak imamo film Ramin, uh, litvanskog reditelja Audrisa Stonisa koji je takođe drugi put na festivalu, pre par godine je takođe bio gost. Ove godine dolazi sa filmom koji prati jednog bivšeg svetskog rekordera, naime Ramin, Jurvač, je tako? Jeste, da. da. Uh, Ramin je pobedio u Irvanju 7 protivnika za 55 sekundi. A sada on je jedan onako čikica koji onako malo čudno izgleda, mi odmah upadamo u, u njegov svet bez ikakvog uvoda ili bilo kakve eksplikacije i onda ga pratimo kroz njegove svakodnevne aktivnosti, a zapravo kroz te aktivnosti se otkriva jedan tradicionalni svet Gruzije i zaista dosta možete, onako može da se vidi u, u tim svim slikama, jedan zanimljiv, zanimljiv film koji doduše ne traje dugo, čini mi se. Ove, ali u svakom slučaju takođe vredan, vredan gledanja. Sat vremena. Da, da, da, pa znam da je nešto tako kraći. Da, e. Živo me interesuje, dobro, <laughs> kako bi to izgledalo, koliko se, sedam, je li tako mečeva, je li? Tako da, se sedam protivnika u 55 protivnika u 55 sekundi. Šta bi kladionice danas dale za tako nešto? <laughs> to bi bio veliki oblik. Kladiti da. se na njega ponovo u 55. sekundi, pa fenomenalno. <laughs> da, da, pa to je sada sa internetom i sa klikovima verovatno moguće, nekako bi se <laughs> spravo... Da, nažalost, teško da ima takvih ljudi. Da, da, da. Sad. Na koje bi mogao. Evo, pa baš u nekom momentu i on kaže da ovi, ovaj, priča o tome kako je pobedio 7 protivnika za 55 sekundi, a kaže, a danas čak ne mogu ni jednog da pobede u to vreme, tako da, eto, i onda je komentar na ovo vreme, do duše u nekom drugačijom prostoru u nekoj drugoj zemlji, ali Dobro. mudro zbori. <laughs> Treba napomenuti da će ovaj film kao i ostali u maloj sali igrati u, u, u, dva navrata, odnosno u, u 7 sati i u 9.15. Da. zbog da. interesovanja kako se do sada inače pokazalo kao veliko. Pa tako pa da, da, ta mala sala se uglavnom rasproda, tako da s obzirom da prima manje, manji broj posetilaca od velike sale, uglavnom mi kad za, kada počne festival uvek zakažemo samo prvu projekciju, ali se uvek ispostavi da interesovanje bude veliko, tako da se doda i druga kako bi svi dobili prilike da vide filmove koje žele. Tako da, da, baš upravo četvrtak, petak i subota su filmovi u maloj sali i dodata je to ta projekcija. Ono što bih do duše napomenula jeste da će i posle tih filmova biti uh, razgovori sa autorima, ali samo posle prve projekcije. E, tako e, to, da. ćeš, to ćeš mi reći kasnije, ovaj, koji, su, koji će autori biti na raspolaganju, Svi. odnosno koji će doći. <laughs> Naravno, da, da. E, pričat ćemo posle. E, super. Ok, ajde idemo sa petkom. Da, u petak specijalni let Fernanda Melgara, jednog reditelja koji je zaista posvećen uh, tematici imigranata s obzirom da je i sam kao mali bio prošvercovan u Švajcarsku od strane svojih roditelja. Uh, Uh, ov, u ovom filmu Specijalni let on se bavi tematikom uh, nepoželjnih imigranata, u stvari azilanata zapravo u Švajcarskoj. Tako da mi imamo priliku da vidimo uh, zapravo da nekako uh, dekonstruišemo taj savršeni privid kako zapravo se čini Švajcarska, jer ovim filmom se otkriva da se tu zapravo krije nešto mnogo komplikovanije. Ti ljudi su zatvoreni u nekom administrativnom centru uh, neposredno pre svoje iminentne deportacije. Su prosto tu prati njihovi odnosi, a onda se to ta njihova deportacija bez ikakvog upozorenja eh, objavljuju, oni moraju da napusti tu zemlju u kojoj su oni radili dosta dugo i možda osnivali porodice, šta sve, tako da uh, verujem da je Da je to, isto, to je jedna tema mislim, koja je prosto savremena, koja je možda zanimljiva i, zanimljivo je vidjeti u filmu, pošto je uh, fantastično napravljenja, ali isto nosi sa sobom i neki socijalni element koji verovatno pomaže, ne pomaže, nego prosto bi na, naveo ljude na razmišljanje o nečemu što je prilično aktualno. Pa jeste savremena, mislim, svesni smo problema azilanata, sve većeg i većeg zbog raznih faktora, od, od, od krize u zemljama koje se na takav način čak uz neku latentnu vrstu fašizma zapravo da. rešavaju, rešavaju azilanata, ne želeći ih uopšte izdržavati više. A, a, a druga stvar, to bi možda i nama negde trebalo biti blisko pre svega jer je to jedan od problema koji je barem u ovim krajevima još uvek aktualan, pa još uvek i preti ponovo, jeli, uspostavljanje viznog režima i tako dalje, tako da je zbog velikog priliva azilana ta u, u, u zemlje, nazovimo to zapadne Evrope, jel, što god to danas uopšte značilo. Tako da. da, ovaj, verujem da bi bilo bi zanimljivo u svakom slučaju pogledati ga. Ne znam odakle su, ti si gledala film, odakle su ti ljudi inače u Švajcarskoj? Um, ja ne mogu sad, <laughs> ne bih da ulazim, plašim se da ću reći pogreš, pa ne bih ovi ovaj da... Vidim po slikama, da, da... crnci jesu verovatno neka Afrika u pitanju, mada ovde po nekim tim našim iskustvima zapravo ih najviše ima iz uh, Afganistana, čak i Turske. S, da, sad to da, da, da. Kurdi i tako dalje, tako da ovaj, eto, specijalni let, ili kako, vol specijal. Vol specijal, da. Vol specijal, dobro. Idemo dalje nastavljamo... Da- subota? Da, a, subota je potpuni hit. Imamo film o restoranu u stvari film se sam tako zove El Bulli ili zapravo El Bulli kako ga oni izgovaraju, kuvanje u procesu. To je jedan restoran koji je bio najekskluzivniji na svetu, skoro se zatvorio, sam, ja sam nešto čitala, nisam sigurna da li će se ponovo otvoriti ili kako već nešto priča su neki da će to biti akademija a, u kojoj će se učiti o tom o tom alhemijskom procesu koji zapravo mi imamo priliku da vidimo u ovom filmu. Dakle, Geron Wetzel, reditelj, prati Fernana Andriju, koji je jedan superstar među, među puvarima u svetu, tako sam barem ja čula, ja do duše ne pratim tu, tu Svetski scenu. Svetski Steo Karapanđa. <laughs> da, da, da. Dobro. Ove, I onda prosto ulazimo u tu kuhinju, zapravo jednu alhemijsku laboratoriju, kako je Zoran Popović to lepo mhm. nazvao, gde se neki jednostavni i osnovni začini istražuju na najrazličitije načine i onda nastaju najfascinantniji zalogaj koji su neki ljudi imali prilike da vide ono što je zanimljivo jeste da je za taj restoran liste čekanja bila recimo nekih par godina. Dakle, vi odete pa hoćete da jedete tamo, onda em što morate da plaćate 200, da, da, da, 250 eura po osobi, a onda još uz morate i da čekate po, po par godina. Tako da za to vlada jako veliko interesovanje. Uh, to bih preporučila svima koji ne dobiju karte večeras Ako pa neće dobiti, nažalost, da. večeras, zato jer karte delimo samo za veliku salu. Aha, dakle, za veliku, za prvi da, da, da, da, da, da, ja sam zaboravila. Ali da. u svakom slučaju su karte za manju, malu salu jeftinije, jeftinije nego za veliku. Da. Ovde su 300, a za malu su 250. 250, da. Prosto mislim da ovo je jedan jedinstveni jedinstvena prilika da se vidi tako nešto, tako da verujem da 250 dinara za to i nije toliko ukoliko, ukoliko im kuvar na kraju još spremi neku klopu, ne ja, znam, nakon, nažalost, u toku razgovora ili... ili, ili... <laughs> Bila je neka priča i smo na kraju shvatili da je akcent, mislim ne na kraju zapravo, jasno je od samog početka da je akcent na filmskoj, na filmskom momentu, a ne na, na kuvanju. Tako da e, za Fenana Andriju će neko morati da, da ide na putešestvije, do duše za Gerona Vecela ovaj, za susret sa njim, to je već Aha. moguće ovde u, u Beogradu. A, dobro. Verujem da će oni koji budu gledali film zakazati unapred da, da, da. sastanak. sastanak sa njim možda na dve godine. Da, da, da, dve godine unapred. Unapred najaviti, pa prosto kako pa, ne bi bilo... sad bilo... te već lične sastanke verovatno zakazali pet godina unapred, <laughs> s obzirom da je to verovatno teže nego kuvanje. Onako, može u isto vreme da kuva za više osoba, ali ne može u isto vreme da priča sa... No dobro, nećemo sada. <laughs> ok, ništa, ajde idemo, idemo dalje sa, sa, sa programom, zapravo sa subotom. Uh, život negde daleko. Da, Marka V. Millera, jednog francuskog reditelja čije ime ja verovatno pravilno, to je prezime, ne, ne izgovaram, iako sam pitala danas svoju profesorku francusku <laughs> kako se uh mhm. -huh. pravilno izgovara. Uh, On je napravio isto jedan uh, filozofski esej u kome on spaja nek, uh, e, unutrašnje živote ljudi sa mističnim predelima iz jedne oblasti Barozo u Portugali, tako da to je drugi film koji je vezan za Portugal uh, na ovom festivalu. Uh, on je našao knjigu koja je imala donekle paradoksalni naziv uh, Crnuće belo sećanje, mislim da, su, da se tako zove na srpskom, gde su bili uh, portreti ljudi iz te oblasti, onda je bi, on bio fasciniran kada je zapravo otkrio da pored njih postoji u toj, ta oblast krije neke predele koji se nisu mogli videti na tim fotografijama. Tako da je on otišao tamo i napravio jedan uh, poetski dokumentarac. Ja mislim, ove ovaj moram da priznam da nisam gledala, ali mislim da je po senzibilitetu negde sličan proroku, da je to nešto što, uh mhm. -huh. zato mislim da je i u velikoj sali, prosto neš, nešto čemu se treba prepustiti uh, i uživati, nešto što vas onako nosi od početka do, do kraja do kraja filma i verovatno ostavlja sa mm, no, zvuči kao mm, pesma ovako. Da, da, da, da. Trebalo bi da to, znači, verovatno ne treba se očekivati neka fabula radnje, Mm -hmm. Šalim se, naravno neka, neka priča, ali uh, to je nešto što prosto vas vozi, da tako kažem, na, narodskim jezikom, tako da mislim da će to, to isto biti zanimljivo. A onda poslednjeg dana imamo velikog Mihajla Glavogera, koji je Zapravo, <laughs> Zoran Popović, koji je direktor festivala, priča o tome da je on u Austriji e, zvezda u rangu Mihaela Haneke, uh mhm. -huh. o, zato što kada su kontaktirali ljudi iz Austrije, uvijek najđete na hladan odgovor od Austrijanaca do momenta zato mi po, pomenete ime glavog, jer ovo i onda svi menjaju i svoj ovaj, način na koji pričaju i postupaju sa vama. Uglavnom, uh, Glavog je na mog puta da dolazi sa njegovim filmom Sjaj kurvi, koji je jedan triptih o uh, <laughs> fenomenu najstarijeg zanata, prostituciji, dakle, i film počinje u jednom ja mislim onako sjajnom klubu, <laughs> sjajnom u smislu vizualno sjajnom, daš blještećem klubu na Tajlandu, s tim nas polako vodi u neku neki orientalni Pakistan sa svim njegovim bojama da bi se na kraju suno vratio u Meksiko, u predele koji su mračni gde iza svakog ćoška prosto vreba, vreba neka opasnost i to je sve izuzetno urađeno kamerom Volgana Talera koji često sarađuje sa Glavogirom koji zaista to ja sam baš skoro ovaj, gledala, pre nego što sam došla ovde, pogledala sam trailer iz nekog razloga i prosto mislim da se i na traileru vidi koliko je to fascinantno, koliko su te boje fascinantne, koliko je to prosto vizuelno zadivljujuće da opet ću se ponoviti i reći ću da zaista vredi videti na, na bioskopskom platnu tako nešto Da, siguran, sam, siguran sam da će za ovaj film biti veliko interesovanje. Jeste, ja mislim da je i za to. Meni su isto ljudi ovaj, uglavnom se raspituju za to i za proroka, mislim. Mm -hmm. <laughs> što je do da nekle logično otvaranje. Pa nekako mislim da, da otvaranje da najjači, i zatvaranje. Da, da, da. Uglavnom se najjači filmovi ostavljaju. Da. A samo bih da pomenem da eto, apropo naše priče sa početka, da raste interesovanje za dokumentarac. Jedan od dokaza za to jeste da je ovaj film otkupila distributorska kuća Delta Video. Uh mhm. -huh. Tako da, eto, počelo je se i sa distribucijom. Ja sad, naj, naravno, ne znam šta će biti sa tim filmom na ovim našim prostorima, ali prosto postoji interesovanje jer su distributorske kuće počele da otkupljuju i dokumentarne filmove. Tako da... Kad televizija već neće da ih da, snimaju, da, da. što bi im bilo u opisu radnog zadatka. Da. <laughs> mora neko drugi. Ok, ajde napravit ćemo malu pauzu, o, pa ćemo dalje da nastavimo priču, pre svega malo jeli, o značaju dokumentaraca ovde na ovom našem prostoru i tako, pa eto, e, da li su to karte podeljene, čini mi se da jesu. O, u svakom slučaju, pišite, možda vam se posreći. <laughs> hekupe.gmail.com pošto ćemo deliti posle toga karte i za koncert TBF-a, a, a mi ćemo sada da poslušamo Bilećanku u izvođenju Zorana Predina. Sred pušaka bajoneta straže oko nas tiho kreće naša četa kroz bilečki kras čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom e, ja. psi zavićaju Mi prognani smo Prognaše nas Bog zločina Što te ljubimo Čuje se odjek koraka Po kamenju hercegovskom Hercegovskom partizanštinom. E, kao što sam rekao, taj prvi kupek e, koji je bio pre skoro pa godinu dana, je upravo sa time negde i, i, i započeo svoju turnejicu. Sinema komunista je bio prvi prva tema, a sad smo malo razgovarali, čini mi se da je bio i prvi, za sada jedini dokumentarac koji je, barem ovde kod nas, a vidim i po drugim, jeli, novo nastalim državicama, koji je otkupljen, i... koji je otkupljen ovaj, za bioskopske prikazivanja. Da, da, da. I, to, je bio fenomen. A i po tome što je obišao ceo svet. <laughs> Tako da. Obišao ceo svet i dobio silne nagrade, a zapravo je škola ljudi koji su i pokrenuli festival Sedam veličanstvenih. Pa upravo da, Mila je bila i jedna od ljudi koji su pokrenuli taj festival, tako da ona je sa njima zapravo sa nama od početka, tako da evo i dalje tu do duše sada je malo zauzet oko svojih ove, ovaj, projekata, što je zapravo dobar znak. Dakle, i dalje se radi na, na dokumentarcima, ona sad ima bit će van zemlje tokom festivala, ali prosto eto, imala je uspeha sa tim prvim filmom i sada se nastavlja, nastavlja dalje, tako da dokumentarci polako <laughs> dostižu glamur igranih filmova. Je, pa to je sjajno, ali ono što sam hteo sada malo da pričamo je o Zoranu i Svetlani, za fenomenalnim ljudima koje ja kad slušam zapravo način na koji oni predstavljaju filmove koje, koje dovode na, na, na festival, imam osjećaj kao da je svaki film zapravo, kao što sam rekao, Božih ruku delo ispušten upravo pred nas da oni su između ostalog i zaslužni i za Milinu pojavu i postoji ta škola koju čak i ti pohađaš. Da, ja sam pohađala zapravo davno, mm. još pre recimo nekih deseta godina sam počela. A, što upravo ode da sam prilično matora, ali <laughs> bože moj. <laughs> Ove, ovaj, da, oni su imali, u stvari zapravo i dalje imaju filmsku školu Kvadrat, u stvari zapravo Centar za vizualne komunikacije Kvadrat u okviru koga postoji ta filmska škola. Uh, I ono je uglavnom do duše škola za igrani film, ali često organizuju i radionici dokumentarnog filma, ja sad baš preko leta su imali jedno koje se zvalo do, uh, kreativno tretiranje realnosti, nisam sigurna da, za baš ovo tretiranje, ali tako je mm -hmm. reč. Tako da ove, zaista ljudi koji su posvećeni 100% filmu i iako sam studirala van zemlje na jednom od prilično dobrih fakulteta, ja mislim da ono što sam najviše naučila jeste upravo od njih. To prosto Zoran i Svetlana kada vam zajedno objašnjavaju uh, kako nastaje film, kako treba da se režira, kako treba, o čemu treba da razmišljate. To je zaista nešto što, što vam promeni život, tako da nije ni čudo što su uspeli da, da naprave ovako jedan fascinantan, fascinantan festival. Ovaj, e sada, tu privilegiju da uh, budu nekim delom, ajde, učenici i Svetlana i Zorana, a i Stin Millera koji je kao selektor koji je redovan zapravo na svakom festivalu da, da, će imati, imaće, ja ne znam da li to zapravo još uvek traje, imaće i obični posetitelji zapravo svako ko je zainteresovan da prođe neku malu školu filma imaće prilike da razgovara i sa autorima, ko će biti ljudi koji će i malo, ako možeš više zapravo o, o, o o toj školici, ajde možemo to tako da nazovemo, koji će, da radionici da, da, koja će biti za vreme trajanja da. festivala. Pa dakle, eto, postoji ta radionica koja se, ja mislim, od početka festivala isto održava. Ono što je karakteristično, ajde samo malo da, ovaj, da se vratim za ovaj festival, jeste da uh, zapravo trudimo se da svakom filmu posvetimo maksimum pažnje, što znači da nije samo poenta videti taj film, nego zaista i ući u dijalog sa tim slikama koje se vide u, na ekranu, ali i sa autorima. Tako da se uvek trudimo da omogućimo ono što sam malo prepominjala ljudima i publici da postavljaju pitanje i da čuju od autora samih i sa druge strane mladim filmskim autorima da kroz radionicu uče od, uh, uče od tih ljudi koji su napravili eto tih 7 veličanstvenih filmova koji prikazujemo svake godine. Dakle, to je nešto što je najbolje iz evropske dokumentarističke produkcije iz prethodne godine. E sad, uh, te radionice su uglavnom uh, usmerene ka mladim filmskim stvaraocima, studentima i čak i studentima sličnih nekih umetničkih oblasti, međutim tu i profesionalci dosta mogu da nauče s obzirom da eto dolaze. A i ne profesionalci, neko ko se ne bavi filmom, to znam iz iskustva. Da, da, da, <laughs> prosto neko mora da ima, za, da, jedino pri, postoji aplikacije za, za uh, radionicu i prosto neko ko ama baš nikakve veze nema sa tim, onda jedino njima je eventualno uskrećen uh, pristup, ali prosto svi ljudi koji, koji su zaista posvećeni tom dokumentarnom filmu ili filmu ili ako i se prepozna jasna želja da oni zaista žele da uče, s obzirom da to da neka zahteva i posvećenost, ipak treba pogledati sve te filmove i zaista učiti. Tako da, eto i ove godine imamo uh, radionicu i ono što se trudimo jeste da uvek dovedemo taj neki uh, zaista najuži kreativni tim, članove najužeg kreativnog tima. Naravno, uvek su na prvom mestu reditelji, na njih se uvek, za njih se uvek nadamo, ali u slučaju da oni ne mogu, onda dovodim ili producente ili direktore fotografije, prosto ljude koji su zaista kreat, imali kreativan uticaj uh, tokom nastajanja filma. E sad, ove godine imam tu sreću da imam predstavnika za svaki film, Uh, dakle, eto da ponovim ako nekom znači imena, za proroka imamo Gerija Tarna, za Jose i Pilar imamo Miguela Gonsalveša Mendeša, koji je isto kao i njegov junak Jose Saramago na jednom proputovanju kroz svet s obzirom da ovaj film post planetarni hit tako da ja mislim da će svratiti onako samo na jedan dan i sutradan da drži radionicu i odma ide ovaj, negdje u Aziji, nisam sigurna tačno gde. Zatim imamo Audrius Stonisa koji je režirao Ramin i koji je već pre bio naš gost, kao i malo pre pomenuti Gary Tarn. Imamo specijalni let Fernana, Fernana Melgara. El Bulli, uh, Geron Vecel dolazi da predstavi svoj film, dakle to su sve reditelji i Sjaj Kurvi, Mihael Glavogjer, uh, a, lično dolazi. Eto, jedino za a, život negde daleko a, ne dolazi Mark V. Miller, već za VR Arpino koji je a, direkt, direktor fotografije, ali oni prosto sarađuju već dosta, dosta dugo zajedno i za VR Arpino je jedna osoba koja ima uvid u nastajanje tog filma koji je ravan Way Milleru, tako da apsolutno ništa se, se ne gubi se ne gubi time. Tako da, eto, Dakle, postoji ta radionica gde će ovi malo prepomenuti ljudi učiti mlade nade <laughs> srpskog, a bogom i internacionalnog. A reci mi ovaj, informaciju kako se mogu prijaviti na radionicu e, i kako ljudi mogu malo više da saznaju o filmovima? To je jedino uh, što se tiče radionice sada problematično, s obzirom da su prijave bile do 20. Mhm. januara, mm -hmm. tako da nažalost uh, Sada uh, nije više moguće prijaviti se, ali eto, ako je nekog ovo zainteresovano za sledeću godinu, Uh, <laughs> da, da zna da može da se prijavi. samo isto da pomenem da je to ove godine malo pokušavamo da stvorimo, da napravimo neku možda malo više interaktivniju atmosferu, jer obično ljudi naravno pitaju i postavljaju pitanja i razgovaraju filmove, ali uglavnom je to bilo da autori drže master klasove, sada malo smo angažovali i pojedine učesnike radionice da i oni sami nešto naprave, tako da se nadamo da ćemo da će se ta praksa nastaviti i sledeće godine. Ovaj, a što se tiče film, e, što se tiče više filmu, dakle ako hoćete ovo sve što sam ja sada ispričala da pročitate, najbolje bi bilo da odete na festi, e, sajt festivala koji je koji se najlakše dolazi tako što u neki pretraživač, pretraživač ukucate 7 veličanstvenih i prvi sajt koji izađe je naš, s obzirom da imamo malo kombinaciju engleskog brojeva i <laughs> festivala. Magnificent Seven. Seven, da. I sedam je brojem napisano, pa festival. Tako da bilo, svi pretraživači izbacuju uh, uh, festival prvi, ako se ukuca na srpskom 7 veličanstvenih ili 7 veličanstvenih festival. Tako da, da, karte se mogu kupiti na blagajni Sava centra Sava ili može centar, i po drugim? I u kart servisu na Trgu Republike. Aha. Tako da i tu isto mogu da se uzmu. I da, napomenula bih isto da ako kojim slučajem imate prijatelje iz inostranstva, možete slobodno da ih povedete, pošto svaki film ima titlove i na srpskom i na engleskom. Ne sjajno, pošto ima filmova koji nisu na engleskom. Jasno, jasno, čak je to. I to možda, njih, da. to možda i bolji nego ovi koji jesu. U stvari ne znam da li uopšte ima koji na engleskom. Ima, ima. <laughs> malo, malo razmislim. <laughs> Kada već krenu, da, da, ima. E, dobro. Ok, Bilice, hvala ti puno na gostovanju. O, nadam se da smo koliko toliko rasvetlili filmove koji će uh, sutra po o, osmi, osmi put, put, je li tako? Da, to, da, to smo naj, najbitnije, da smo rekli od 25. do 29. A, da, prosto, 25. do 29. Da si ljudima to ureže u sećanje. Da. E sad, jedna od zanimljivosti tog posljednjeg filma Sjaj kurvi Nažalost nisam ga pogledao tako da ne znam ni kakva je muzika, ali o, izvođači koji su navedeni obećavaju. Coco Rozi i PJ Harvey. PJ Harvey, da, fenomenalna je isto. Mislim da to isto može neki osjećaj da se dobije ako se pogleda trailer, je, u njemu se čuje ta muzika koja isto ima u filmu, tako da, eto... Okej. Okay. Da se pripreme. Evo, ja ću zato i da pustim malo PJ Harvey sa njenog poslednjeg albuma, pretpostavljam da to nije u filmu, ali nema veze. Stvar je fenomenalna. Let England shake, a mi se uh, čujemo nakon jedne pauzice od nekih desetak minuta, tamo dok ispratimo Milicu, pošto treba da iziđe na o, lepo vreme. Kišu, da. <laughs> Napolje. E, hvala ti još jedan put. Hvala na pozivu. The West asleep let England shake, weighted down by the silent dead, I fear our blood won't rise again, want won't rise again. England's dancing days are done. Another day, Bobby, for you to come home and tell me the difference. I did otoku kako se budi Prepričavali smo davne, prepričane priče Ljuštili smo rakiju kao da je voda Dočekujuć zore, prevarili jutra U čudu smo gledali kako vrijeme proždire Začuđeni tako proletile nam godine U stvari strašno smo gubili vrijeme Ne znajući ništa, misleći da znamo Svirali smo kurcu godinama Godinama, godinama Svirali smo, a da nismo znali Godinama Prolazili dani, noći Prolazile noći, dani Prolazili dani, noći Proćer dani nestali smo draga Ko zna gdje i kada Uuu, i mači kada Ostali smo draga Jeba i ga sada Nešto se mnogo petljamo po toj Hercegovini, te malo po Bileći, te sad malo po Mostaru, uz Zostare i Mači Kada, a tek ćemo da se petljamo po jugu i po Splitu. A, e, pre nego što krenemo na razgovor sa Mladenom Badovincem iz TBF-a, odnosno The Beat Fleeta. E, kao što sam rekao, poslušat ćemo Sretena Ugričića, E, smenjenog upravnika Narodne biblioteke Srbije. U prošlom kupeku smo Vlada Arsenijević i ja pričali malo o toj hajci koja je bila nakon teksta Andreja Nikolaidisa. Verujem da znate da je Sreten Ugričić smenjen jer je potpisao peticiju foruma pisaca koja je prosto nekako mi se činila logično, međutim očigledno nekim drugim ljudima nije bilo. Ugričić je uh, smenjen, stvorila se afera tamo gde joj zaista nije bilo mesto, a poslušajmo šta Sreten kaže o svemu tome. Uh, osjećam se iznenađujuće dobro. Mm -hmm. Znači, uh, borbeno, između ostalog, istovremeno mirno, uh, istovremeno e, zgađeno i istovremeno sa velikim olakšanjem. Sve to zajedno. A sva, kao tih stvari ima razlog zašto je, zašto je tako. Dobro. Ajde za početak, zašto mirno? I zašto olakšanje? E, e, ovako, aj prvo olakšanje. Pošto ja ne delim sa tobom. <laughs> Dobro, da. Ovaj Evo olakšanje. olakšanje zato što sam ja bio 10 godina u toj ambivalentnoj poziciji u kojoj je neprestano, eksplicitno ili implicitno a, stalno ovaj, tu postojala ta a, a, dvojnost moje javne pozicije i, i implikacije i značenja koje su iz toga proizilazila. Ja se nisam alibio da govorim nikada od prvog dana od kad sam postavljen, kao da, kao da nisam ja državni službenik, tako sam u, u javnosti nastupao i ovaj, eh, i u tekstovima i u govorima i tako dalje. I ovaj eh, eh, to je izazivalo na, na, na jednoj strani čuđenje kako je tako nešto moguće, a na drugoj strani izazivalo uh, ovaj, e, e, direktnu mržnju. E, za mržnju znamo zašto je mržnja i, i, i zašto sam bio stalna meta a, e, tih e, nacionalista, ekstremnih e, i ovaj, uskogrudih, e, malograđanskih i ostalih, ali a, a, ovo čuđenje a, e, recimo kad god bih a, e, u inostranstvu nešto govorio ili napisao ili a, tak, ili, ili, ili čak od, od ovih poslova koje smo radili u Betejci koji su iznenađivale kolege s polja jer nisu očekivali da, da takvi projekti, takve ideje, takav profesionalizam i takvi standardi stručni izlaze i dolaze iz Srbije. Ove, ovaj, I na jednostavno uvek je jednostavno pitanje kako neko kao ti može biti a, na čelu nacionalne ustanove, nacionalne biblioteke, jer biblioteka to je identitet, to je jezik, to, to je najkonzervativnija moguća od svih kulturnih ustanova po definiciji u svakoj zemlji i tako dalje i tako dalje. I to je vrlo teško bilo objasniti. Ja sam potrebljavao uvek E, metaforu uz naravno ograde da, da se uopšte ne poistovećujem tamo posla ovaj, e, kako je bilo moguće e, zamišljam da je bilo moguće da su recimo Zorana Đinđića 11. marta 2003. isto pitanje pitali kako neko kao vi može biti premijer jedne zemlje kakva je Srbija E, I to pitanje bi bilo na mestu 11. marta te godine. Ali 12. marta te godine a, dolazi odgovor na to pitanje. Tako je, od, kad sam ja postavljen do pre neki dan to pitanje kako je moguće a, da neko kao ja vodi ovu ustanovu i na ovaj način, a, a, a, a, to je pitanje bilo legitimno i ono je pre neki dan dobilo ovaj, istinit odgovor. Koliko je... To, je, to je bilo odgovor na, na pitanje olakšanje. Sada Aha. više nemam taj uh, tu ambivalenciju e, e, javne funkcije i, i, i slobodnog i pisca intelektualca i to i zbog toga olakšanja. Zašto miran? Zato što ovo što sam uradio za 10 godina zajedno sa timom najbližih saradnika i celim kolektivom je ovaj nešto čime smo zadovoljni i čime smo ispunili misiju koju smo sebi zadali na početku, smo potpuno transformisali i reformisali ovu instituciju koja je bila potpuno zapuštena u svakom smislu i stručnom i organizacionom i u ovaj programskom, infrastrukturnom, tehnološkom, kakvom god hoćeš, strateškom i tako dalje. Eh, simboličkom, recimo sa tim eh, potezima kao što je, kad je simbolička reforma u pitanju, potezi kao što je eh, promena načina proslavljanja dana biblioteke, razdvajanje na, na najradosniji dan, dan osnivanja, razdvajanje tog datuma od datuma obeležavanja najstrasnijeg i najtragičnijeg dana, 6. aprila i tako dalje. Znači i u tom domenu smo ovaj, napravili bit, bitne pomake. Dakle, kada se sve ti rezultati sumiraju, sad bi ja mogao tebi 20, dva sata da pričam u, u svakom od aspekata bibliotečkog rada, kakve smo rezultate postigli. Mi smo tipičan primer kako uh, uh, se ono, uh, kako se um, nešto što uh, je dobro, uh, prepoznaje E, pre i odmah e, mnogo jasnije u inostranstvu nego, nego ovde i u toj u tom, e, u tom u tom stanju u takvom u takvom mm, u takvoj percepciji našeg grada smo ovaj funkcionisali nismo se na to obazirali ovaj to je bilo pitanje mirnoće Koja su bila još dve <laughs> kvalifikacije? ja sam da te pitam nešto uh, u, u među vremenu. Gađenje ne dao, moram da objašnjavam. Da, pošto si mi dao šlagvord za još jedno pitanje, a to je, ovaj, s obzirom da si koliko, 9 godina, je li tako, 10. na 10 godina si na ovoj funkciji, koliko uh, je u tom prethodnom periodu bilo pokušaja, što konkretnih ili nekonkretnih, da te smene, ukoliko znaš, i koliko je, ako je zaista bilo nečega slično, koliko je zapravo ovaj slučaj samo iskorišten kao povod da bi te se konačno maknulo sa te funkcije? E, pa bilo je pokušaj naravno da se, da se ja smenim, e, bilo je e, eksplicitnih pokušaja. Recimo, u jednom trenutku ova kuća je bila kao jedina ustanova nacionalna kulture ikada podvrgnuta totalnoj reviziji koja je trajala više meseci, a, ispitivanja svih aspekata rada i iz perspektive a, zakonitosti i prava, i iz perspektive financija, i iz perspektive stručnih a, programa i standarda i tako dalje. Mesecima je to trajalo sa a, komisijom koja je ovde od e, puno radno vreme, mesecima, sve papire gledala, sve proveravala i da bi na kraju zaključila da smo, da nije mogla da, po, očigledno je bila poslata da bilo šta pronađe kao povod za smenu, ništa naravno nisu mogli naći, osim priznanja da je biblioteka bitno unapredila uh, rad, bibliotekarstvo, struku, i tako dalje. To je bio najkonkretniji slučaj a, koji je bio eksplicitan ali a, a, i od, od države organizovan institucionalno, a pokušaja ovih koji su indirektni a, sa neprestanim kampanjama manjeg ili većeg intenziteta u, u javnosti, u medijima, to je konstantno. Eh, uglavnom eh, protiv, upereno protiv mene, eh, ali ponekada i protiv biblioteke u celini. I postoje mediji koji su ovaj, imali čitave serije natpisa sa ovaj, sa vređanjem, sa omalovažavanjem, sa difamacijom, sa lažima, sa podmetanjima na nivou zaista najniže vrste u potpuno preslikanom maniru one rublike odjeci i reagovanja zloglasne iz Miloševićeg vremena u politici. Tu su prednjačili ovaj, pečat, večernje novosti, a, nova srpska politička misa, a, e, tab, neki tabloidi i tako dalje. A, mm, e, tako da sam ja bio a, e, meta a, stalno. Stalno i ovo je samo a, egzekucija. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. To je bio Golem, e, šakom u glavu, pjesma e, obrade Ramba Amadeusa, ukoliko se ne varam, odnosno šakon u glavu. E, ja se nadam da smo mi uspostavili dobre veze i dobre kontakte sa Splitom. Čuje se neko kuckanje mlađo, e, tu li si? E, tu sam. Čuješ li me? A čujem te. <laughs> Jel me čuješ poduplo ili me čuješ dobro? A čujem te uduplo sve. Ovo, ovo ludilo, ovo treba, treba, moram pustiti ovaj golemu ovu verziju kad u kanonu krene pismo malo kasnije. To je... Priko ovaj, već puštene pisme. LSD verzija zapravo. E, totale, sad sve tebe čuje, sve što ide tebi ovaj, u <laughs> eter ide u duplo. Znaš šta, najvažnije je da ja tebe čujem dobro. <laughs> Jel tako? <laughs> a to kako ćeš se ti snaći, pa ajde, Verujem ti, verujem ti da ćeš... A, a gledaj. Ja ću se truditi što manje da pričaš, a da pričam, a ostavit ću tebe. Eto. <laughs> Pa da, dobro. E, op... A? A ništa, ja... Pre... Mađo, hoćeš, e, da, hoćeš da probamo, da ponovimo poziv. Ja pustim pozitivan stav, jeli, a onda da probamo možda bude bolje, a? Aj, aj, probaj, aj, aj. Aj, tako ćemo, pa ćemo aj. za minut, dva. Ponovo. Može. Aj. Ćao. piszemy provedbe plasiranja planira ka NASA prije lansiranja Izgled prosječnog krembila, ali ima stila Znajnje šeme, bolje od kozma i tene Možda zato što je rasta S tri starije sestre, ali nikog nije volja više od sebe svoje vespe Zna bi se uklopiti u najgluplje brije Meštar taktike, kuvanje ružnije prije Špreha ultra tanka kao menzi toč I zna ako će proć, proće samo za noć Red Bull i vodka, pa speed ili koka I jutre noka su razbijene ka stoka Pa neke Zaborave i momka, a one super lake Već mu padaju šake Na čelu mu je pisalo jeftina avantura I uskoro je posta samo karikatura Govorilo se nije baš mentalno zdrav Pojebi i odjebi mu jebija Pozitivan stav, nemoj biti minus Ostani zdrav, nemoj skupit virus Pozitivan stav, a moraš se pazit Ostani zdrav, nemoj se zarazit Pozitivan stav, nemoj biti minus Ostani zdrav Cause živan sam, a mora se pazit Ostani zdrav, nemoj se zarazit Tako ću dok živim, govorija je uvijek i svuda Al tog glita ga je čopila ljubav Stigla sezona, furešti i ona Zvala se Liv i došla iz Londona U posjeta mi iz Splita koja je radila ka babysitter u Londonu prošlog glita, A žele je zna Anu još kad su bili mali Pa su se tako oni Liv upoznali Dovoljan je bija koji moti pogled Želim katastrofa, engleski nije bija problem srcem Srce je planulo i nije bilo bijega Parilo se i ona se zaljubila u njega Pokojna baba mu je ostavila stan Tu su se valjali po cili Malo smo skratili pesmicu E, Pošto se nadam da se sada bolje čuje i onako ovaj glas ćete slušati u priči, a mlađe će vam objasniti o čemu se radi u ovoj pesmi, pošto da ne bi bili hendikepirani. Mlađe, vam sad bolje? E, bolje, bolje, bolje. E, odlično. Pa gdi si, šta ima? Šta bi okej okay čuje tamo? ja tebe čujem sjajno. Ti mene? Da. E, odlično. Onda možemo, možemo, možemo i e. pričat malo. Gdje smo stali, dakle? Pa stali smo, ovaj, evo, pošto sam skratio pjesmu, pa ti samo objasni ovaj, o čem se radi. A, <laughs> da ljudi ne bi bili zakinuti. E, dakle, a, dakle, pa to, je, to je najluđe što tu ne, ne, treba ništa objašnjavati, više od toga da se posluša tekst, pošto je story, storytelling. A pa ne, ima žele, volija žene, to je bila divota, <laughs> bile su mu svih sa života. Jedan, ono, jedan ovako od dečkića koji su ono, uh, ja, jakog ovaj, samopouzdanja, uh, ono, lako upadaju curama, tako je i on ovaj, upak, upa zapravo krivo i pa se spe, spetlja s njom, pa onda se ovaj, misli, postaje, nastaje problem da eventualno e, je zaražen stidom, pošto se sazna neke ovaj, stvari iz prošlosti te djevojke, ali, ali na kraju ovaj, je, nije se ni sitija otići na te, testirat se i kad se otišla testirat ovaj, dobija je negativan ovaj, rezultat, što je, što je ovaj, što, što na kraju, ne znam, jednostavno, to je jedan happy end prekrasan. Što bi se rekla imao je više sreće nego pameti. Pa da, je. Ne. Da dobro, ovakvih likova u vašim pesmama ima ima poprilično, ali ajde da ne preskačemo ovaj, nešto o čemu sam želeo s tobom da pričam, jer nemamo dva sata na raspolaganju. Nažalost, o, TBF nakon koliko? Pa jedno 5-6 godina u Beogradu ponovo, jel? E, pa sad smo baš u, neki dan u Beogradu to pretresali, e, zaključak je, znači 2005. je bio prvi koncert, 2007. drugi. E, Znači, dakle, nakon 2007. evo nas opet. I to ste... Reka keks. <laughs> sitnica. A umeđu vremenu se što što izdešavalo. TBF je postao bend koji napuni dvoranu sportova u Zagrebu bez problema. A, a e. ovde... Jučer sam, iskreno da ti kažem, prvi put uh, na nekoj našoj radio stanici imao prilike da čujem TBF i obuzeo me neki čudan osjećaj. <laughs> ne znam šta da kažem, da li bilo oduševljenje ili s druge strane razočarenje, ali u svakom slučaju mi je jako drago da ćemo vas konačno imati prilike pogledati u Beogradu. A, pa imamo također, mislim, eto, ne znam kako je, zapravo znam otprilike kako je došlo do toga da mi nismo svirali to, ovaj, nego dva puta u Beogradu. E, z, mi, nama je cijela karijera išla nekako se šta znam, prirodno, stihijski događala, znači cijela ta situacija sa nastupima. Nismo se nutkali okolo, nego e, od prvog albuma smo imali super reakcije i, i ovaj, ljudi su s vremenom nazivali, gdje god bi se stvorila e, kritična masa ono koja želi slušati IBF, tako bi nam se javili, mi bi dolazili, to je bilo bitno di, no, samo da postoji interes za IBF. Uh-huh. Mhm. Tako smo očekivali, mislim, tako se onaj prvo po, Hrv, po Dalmaciji, pa po Hrvatskoj, pa pa ovaj, smo se širili dalje na Bosnu najviše i nešto malo na Sloveniju, ali ono, bilo nam je prirodno će se to ovaj, otvoriti to tržište u Srbiji na taj neki način, međutim to se nije spremno događalo. Pa smo čak i te svirke mi inicirali na, na ovaj, um, s, kod naše prijateljice koja tamo isto radi koncerte. Ali ovo, eto, nekako Luka isto odlazi, a 7 14 dana ranije pa radija intervjue, ali sve bi se to svelo na, na to da obzirom da nismo imali službeno izdanje u Srbiji, mm-hmm. da mhm. ovaj, svima je simpatično bilo ugostiti nekog Spličanina, koji by the way ima i bend i neke spotove i nemam pojma napraviti intervju i pusti spot i pismu, ali to bi stalo na tome, tako da nismo imali neke konkretne promocije. Ne znam, jednostavno tako nekako nasretno to sve ispalo, a sad sad smo odlučili konačno napraviti mi neki žešći ono, potez pa, se, pa, konačno pa sami organizirati pa nešto probati ovaj, se iz, iz prezentirati eh, kvalitetnije u Srbiji početi sa Beogradom uh-huh. pa idemo dalje Ovaj... Izostavljamo ove nastupe, ne spominje nastupe na Exitu, a to je onako posebna jedna situacija. Da, bili ste i u Novom da. Sadu i na Danu Evrope, čini mi se, tamo e, ste da, svirali. Da, da, na Danu Evrope, istina, bo, čak smo ovo ljeto smo bili u Šapcu na festivalu i u Subotici smo bili, to je malo skrenilo, cijela ta akcija. Vi ste kod Džiboni, Džiboni je isto u Subotici prvo odsvirao, to mu je valjda priprema za, <laughs> za Beograd. E. Pa Novi Sad, e. je li, tako? Ja, ta Džiboni Subotica, to mislim da ima neke ono prastare veze preko osmog putnika je to, jel? Aha. Se, oni su tamo bili jaki, tako nešto. Onda kad je... <laughs> roll scena da. Subotička, pa poznati festival. E, to, to, to. I tako. Ovaj, ja ću samo malo da te prekinem, pošto ću da obradujem one koji žele da dođu na koncert u, u, u petak u Domu omladine, e, imamo po kartu za najbliže, najbrže, zapravo tkupeket.gmail.com, pa ko želi da pogleda TBF u Domu omladine, e, rekli bi bosanci ili turci bujrum, javite se čim pre. A, e, a tebe ću da pitam, e, imali ste ono od samog početka taj neki uzlazni tok. E, koji period TBF-a se tebi negde najviše sviđa? Da li taj po tim klubovima od po možda 100 do 200 ljudi e, kada niste bili toliko popularni ili ovaj sadašnji kada bez problema punite po 10-15 hiljada? Ma, dobro, ok, to ovo sad sa tih, sa to dvoranskom turnejom, to su sve e, rijetki peci, to se dogodi, mislim, Dogodilo se dva puta, i ovo je drugi put da radimo takvu turneju. Uh-huh. Prva je bila nakon ovaj, nakon Maxona, tako nešto. Maxon smo radili malu dvoranu doma sportova i ovaj i dvoranu u Osijeku i u Rijeci, međutim i tad nismo uspjeli, mislim Osijek je ostao isto poprilično prazna <laughs> dvorana i u Rijeci isto nije bilo neki, neki ludi uspjeh. Kasnije smo se od ovaj, kad je izašao Tutenplok, radili smo tu veliku dvoranu doma sportova, a to smo manje više ono, mogli očekivati da će se napuniti i napunila se, to je bilo ok. E, opet je od tad prošlo dosta godina, nije to nešto što mi redovito radimo, niti je moguće, nešto i ogromne zemlje da sad imamo mi negdje tu <laughs> puniti neke dvorane. To, su, to je sad e, ispalo tako, pojavio se sponzor koji izrazija ono interes i, i, ono kao ajmo kad već se ima novaca da se to napravi, ajmo to napraviti. Ali to na, naša realnost je da mi sviramo klubove uh-huh. i mhm. to je to. I uvijek se nekako i ugodnije osjećamo u klubovima jer, jer to nam je svakodnevnica, tu smo, to nam je prirodno neko stanište, e, kad, je, kad su dvorane drugačije pristup publici i, i cili, više stresa, nervoze, nekako radiš to svaki dan, treba i taj cili prostor iskoristiti ovo, znaš, ono, tako da to je, to je sve lijepo, krasno, bit će, možemo, <laughs> možemo reći je, to smo napravili, ali kažem, ono, klub, klubovi su nama broj jedan bili i ostaće sigurno. Da. To je stvarnost. Šta očekuješ od koncerta u Beogradu? O, ovaj, postoji to mišljenje, postoji zapravo ta neka tajna veza između Splita i Beograda, neka bezgranična ljubav koja se nekad malo se i pretjera u istoj pa <laughs> dođe do nekih da, e, nezgodnih se... situacija. Ali u svakom slučaju o, pomalo, pomalo je zanimljivo je li da ste bez obzira na sve ovo što se dešavalo, ipak internet je čudo, pa ko želi može, može pronaći sve i svašta, pa isto tako i sve albume TBF-a. Zanimljivo da ovaj, Splićani u Zagrebu zaista napune dvoranu, uh, O, kakav reakciju očekuješ u Beogradu? Pa, mislim, mi smo takve ludonje da uvijek očekujemo najgore, a onda sve pred, <laughs> više od toga što se dogodi da smatramo bonusom. Mm -hmm. Tako da, ovaj, ne znam, ne zamaramo se pre... Stvar, stili bi, stili bi da se, da se pojavi ono, dovoljno ljudi, da se da bude ugodno ispunjena dvorana, taj, taj klub, klub razumiješ, taj prostor koji smo već odabrali, uh, bilo, ali nebitno je, mislim, mi dolazimo svirat koncert, pa sad došla dva čovjeka ili bilo puno. Pa tako da, od, od, od, početka je to tako bilo. Rekla ja ti garantujem još... barem za pet ljudi, eto. Nas Kaže... petero će <laughs> doći, pa makar za nas. Kažem, <laughs> ovi, evo sad kad smo, mislim sad recimo u Splitu smo uh, nekako sad taj dvoranski koncept u Splitu, to je prvi put da smo mi, naj, to je bila naj, najbrojniji koncert do sad. To je nekih 6.500-7.000 e, ljudi je bilo u dvorani. E, reka sam na koncertu, ovaj, bio sam stvarno oduševljen, to je bilo najviše su nam se tresle gaće za Split jer najteže je doma nastupiti, napraviti nešto. I ovaj, baš sam rekao, ono, oduševljen sam bio, mislim, ja mislim da sam ja malo i više van sebe koliko sam to poslije svake pisme govorio. Ali ovaj, ja sam rekao publici da, ovaj, da smo ih skupljali jednog po jednog. I to je, mislim, masu ljudi mi je reklo da je, <laughs> da je to super bila izjava jer je točno to tako i bilo. Mm-hmm. Godinama smo samo svirali, pa koji voli nek izvoli, e, mislim da su ljudi prepoznali tu energiju, iskrenost i jednostavno to je sad naraslo u to šta je, jel da možemo raditi i nekoliko tih dvoranskih koncerata. Tako, da, tako tu isto, isto tako ćemo postupiti u Beogradu. Doćemo, odsvirat ćemo do jaja, izaći dojavi sa stage a svako ko, koga zanima može doći i ono, nadam se da će im se svidi sadržaj. Misliš da je vreme da bukiramo Marakanu polako? <laughs> <laughs> pa, <laughs> imam jedan Ima, imamo jednu zanimljivu komercijalnu ideju za kraj ove godine, o, o tom potom. Za kraj ove? <laughs> pa nešto, nismo mislili baš Marakanu. Možda ali... na polju da se odigra jedna utakmica. ja, pa tako, može ovaj, kakva bi to bila utakmica? Pa, ne znam ni ja. To je nešto, pa obzirom da tamo više se ne, slabo se igra neki no, da, da, nogomet, da, da, da, da. zovu nogometom. Samo se kotrlja lopta, to nije, e, to nije igra. Možda neke evo, ovaj, e, mega balote. Da, osmislit neki novi šport. E, a reci mi... Hrkljuš, hrkljuš uvijek pali. Pa Hrkljuš, tako je, tako da. je. O, do, do, do ovog posljednjeg albuma Pistaćo Metalik poprilično je vremena proteklo. Vi ste u pauzi snimili jedan sjajan unplugged album, zapravo nastup. E, da li ja, pa onaj ZKM-a da. ili odakle? Da. E, ne, u, iz, u klubu Močvara u Zagrebu. E, da. da. Pa zapravo, ono, mi smo dosta, mi smo recimo di taj e, Dom sportova prvi veliku dvoranu snimili, audio i na kraju iz ne znam neke naše ljenosti, ono, <laughs> nismo, nismo nikad to izmiksali, izdali, nije nam to bilo toliko napeto, nema pojma. I sad ovaj put kad, kad smo konačno opet bili nagovoreni da napravimo taj unplugged sat vremena samo kao dio programa za u, ne znam, taj program dodjela zlatne kugle, ako znaš, mm-hmm. zlatna kugla, jel? je traja, ne znam, valjda dva, tri tjedna i tu je bilo svakakvih nastupa i nas su isto zamolili hoćemo li napraviti sat vremena unplugged kao najavu za tu zlatnu kuglu. I to je spalo super, bila je prva, prvi nastup je bio u Setu u Zagrebu, stvarno ispalo ono ma, nekakva fenomenalna rođendanska dnevno boravačka atmosfera. Ono, baš ne, nemam pojma, no, Tulum sa Krpetinom nekim prijatelja zapravo <laughs> koje ne poznaješ. Uh-huh. I ovaj, to se nama jako svidilo, pa smo mi malo i proširili program i kako, su, kako smo imali još, ono, kako su rasli nastupi, bilo ih još par, ono, ljudi su bili zainteresirani za to. I ova, jednostavno u konačnici je Saša i, nas je uspija izupira da ne budemo ljeni da napravimo, da to snimimo i da, da izdamo. A super nam je to došlo jer nismo još bili spremni za snimanje studijskog albuma, a promijenili smo izdavača. Pa čisto kao i neka, neki ono, zalog neke dobre volje ono, za početak ono, rada s njima smo izdali taj unplug i to je skroz ok prošlo i i tu u Močvari isto bila fenomenalna atmosfera, mada to, to je mali klub isto koji prima 700 ljudi maksimalno, toliko se natiskalo ljudi žao je bilo što nismo mogli sve ih, e, toliko je bila potražnja za kartama da je to bilo nenormalno. Pa dobro, svirali ste vi te unplugged koncerte da, neko, ja neko vrijeme, da. 20 tako, no. Ja sam imao prilike u Zagrebu da pogledam taj jedan i to odlično zaista zvuči. E. Ne znam koliko, koliko još svirate, to nisam nešto primetio. A pa nismo, sad smo, više nam to nije nam zanimljivo. <laughs> Jer smo prešli, ovaj, opet smo se zadubili u, u rad na novim pismama, tako da nam ovo više A, a i trebale su nam jako te nove pjesme, jer opet je prošlo tri godine i možda malo i više od, od prošlog albuma i zasitili smo se, trebalo na svježe krvi da to malo prokola sve da nama, da se ne dosađujemo šta ti ja znam našem, da osvježimo to playlistu i da publiku više ne pilamo s istom playlistom Tako da smo skroz smo se koncentrirali na to, više nam nije bilo napeto svirati tamo u akustičnoj verziji. Mm-hmm. Reci mi, je li Saša i dalje jedini tekstopisac ili se i ti umeđu vremenu priključio, možda i Luka? Nisam se još priključio, ako me misliš... Pa šta čekaš? <laughs> ako me misliš bockat po toj temi, a šta čekaš, šta ne znam, ja ne, ne znam, ne, ne, ne mislim da bi napravio bolji posao. I teško se sad nešto Ma nemam pojma, neću baliti taj, možda nešto i napiše. Kad napiše, onda ću se javiti ovako, bolje da šutim. E, napravit ćemo jednu, jednu pauzu ovaj, pre nego što nastavimo dalje da pričamo, ali me interesuje uh, koju bi pesmu sa tog poslednjeg albuma Pistačo Metalik odabrao kao nešto što je možda zapravo najviše TBF, nešto što zapravo vas najviše opisuje? P, nas, najviše da... <laughs> Pa recimo, <laughs> tragični junak. Tragični junak, a? Pa recimo, tragični junak. Je. Aj, dobro. Poslušat ćemo onda tragičnog junaka, a mi ćemo se čuti, dakle, koliko e, to, pet minuta, ili tako? pusti, molim te, i san nekad u programu, da san mi je možda najomiljenija. Možemo to, imaćemo, imaćemo vremena o, ovaj, i posle. Eto, e. aj nek bude, tra... hoćeš san odmah? A može odmah san, jer... Ajde evo, u meni je srcu taj stih, ono, na, e, u srcu uskličnik, na čelu upitnik, znam gledaju me kada sam gubitnik, to, mi, eh. to mi najdraži, to su najdraži stihovi sa albuma. Mlađe, da mlađe, tvoje su riječi za mene zapovjed. Ide, san, ajde, ajde mi se čujemo za pet minuta. Ajde. sitjama kako je lutilo je razlog Da od šume ne vide stablo U srcu skličnik, na čelu upitnik Znam gledaju me kada sam gubitnik Sit je čudan, ko bi to zna Da li je puka po šavu on ili ja Za njih nemam ništa ka neki klošar Pišan u cvitar i gleda nije došao sa noša ja A on je uvijek tu i stadije sad A ja sam avantgard krivo nakalemljen A nisam dobro zalemljen za ovo blato i kamenje greška u koracima Noge na zemlji i glava u oblacima Al volimo se svi ti ja Ljubav duboka silna Spojila je naša tila Vezala nas tajna Ja znam, on zna da sve samo sanjam Vezala nas tajna Ja znam, on zna da sve samo sanjam Da sve samo sanjam sve teče, sve se zbiva, svi se vrti, os je kriva, prava istina se skriva ko to može stvarno znat Da li sve je samo san ili je java Jučer, danas, danas, sutra Neko to ne, neko pluta Banka sve je kao unutra Primeš dereka iz vir Rijeka vuče me u vir Viri mi glava svemu je kaos i u svemu je red Ide ledeno doba, a otapa se led Nulte točke, crne rupe Zašto smo ovde i kad će da nas kupe I školske klupe ravno u mašinu Klauni budale ravno na binu Indigo dica terorističke trupe Bomba na sastanku Bilderberg grupe Holografski svemir vibrirajuće strune Strast i nemir i tilo koje trune Ljubi grize, penje se pada Gazi liže i dok diše se nada Da više neće bit boli I više neće bit straha I kako je gori, tako bit će doli Drito gori do posljednjeg daha Sve teče, sve se zbiva Svi se vrti, osje kriva Prava istina se skriva Niko ko to može stvarno znat Da li sve je samo san Ili je java jučer, danas, danas, sutra Neko tone, neko pluta Vanka svega unutra Primeš ždere ka zvir Rijeka vuče me u vir Biri mi glavu Nastavljamo dalje razgovor, mlađu, tulici? Tu sam. Tucaš ili Tusi? si? Tu sam, tu sam. A, htio bih da to što si spomenuo. Dobro, to pa, ćemo, to, to ćemo sa veseljkom ovaj, kasnije <laughs> da pojasnimo par detalja. S njim da se... <laughs> Mislim, moram e. ti priznat da je ta pjesma bila poprilično iznenađenje. A, je, i nama isto. <laughs> Ko je krivac? Saša? Saša krivac. Šta mu bi? Dobio dete čovjek pa poblesavio, a? ja, <laughs> e, nije to napisao prije <laughs> ja vidim. ne, ne, znam, ne znam. Ja išao sam malo se vara igra sa ovim ovim jezičnim konstrukcijama i to, malo kao sat, ono, hrvatsku. Pa to. Aha. <laughs> pa dobro, super. Pa Hiti, pa, ba, pa, hitić je odmah u startu. Kroz tu temu, jel? da poprilično je slušljiva i pjevljiva onako, <laughs> ne bi čovjek povjerovao. Ovaj, šta sam teo da te pitam? Na početku, ne znam koliko si slušao, sam pustio Tomu Bebića. A, o, nisam to uvatio. E, ali pretpostavljam da znaš gdje će biti usmjereno pitanje. Toma Bebić fan. Klub, e. koliko tu ima istine? A, pa gledaj, svi smo svi smo ljubitelji Tomine muzike. Mm Ali to što je sad postala neka urbana legenda da da to stvarno kao znači skraćenica TBF nije istina, to je neko, to smo mi jednom provarili u nekom intervju. Slučajno, a? Ma ne, ma šta ja znam, bez ono, više ne znam šta bi rekao nakon 30 intervjua istih pitanja. Neki to. Pa. <laughs> Tako ono, balili, balili svašta, tako i to kao, pa nemam pojma, neko, neko je toliko zajaka po tome da Ali okej, simpatično je. Pa simpatično, pogotovo što, ajde, mogu slobodno da kažem da se negde i naslanjate svojim delom na ono što je Toma Bebić radio, pa da ne govorim da koristite brojne semplove iz njegovih, pa, njegovih da pesama. Smo, e, krenili smo ovaj, ist, u, na početku, jel, sa prvim albumom istraživate neke, tu neku muziku, ne, nešto što je izvođeno na splitskim festivalima i, i sve te neke splitske izvođače, ne bili našli u, u ono po pravom nekom prav, receptu hip hopera e, svoje, svoje podneblje prenili u taj okvir. Uh-huh. I naravno, ono, ja sam ne znam, među pločama koji mi stari ima na basana Tomu Bebića, kojeg, od koga sam znao za, za Kaletu i znao sam za Leut, ali nisam znao za neke druge stvari, sve ostale stvari, tako da sam ono, taj iznenađen uopće da je tako nešto se izvodilo ono, dosta kao radikalno za Splitski festival tih godina i ne znam, općenito za scenu. Mm-hmm. Ono, našli smo, ne, naš, ono, mogli smo izvući sample koji je uredno zvuči kao neki gruverski sample iz soul ere američke, a da je, da je naš čovjek. To je bilo genijalno kriće, tako da to tamo smo ono, u tom jednom periodu na tom. Na, na tome ka. E. To mi... e, a reci mi, nakon, odnosno, nemoj da kažem nakon, TBF još uvijek traje, ali o, ovaj, nakon vaše pojave, pa u tom nekom narednom periodu pojavilo se mnogo zanimljivih bendova koji dolaze iz Splita ili barem iz tog kraja koji se po svom delu opet naslanjaju nekako na vas, govorimo o stilne su, pa evo i golem to je e. Juri isto, je li tako, pa ne znam, da. postolar, triper i tako dalje i tako dalje. A, U čemu je, u čemu je fora, da li Split sa takav kakav je danas a, zaista idealna inspiracija za hip hop bendove koji imaju ispod u podlozi tu neku angažovanost. Pa ne nemam pojma, je li idealan, ali <laughs> to sve gledam kao neku slučajnost. To, da je, ajmo reći da no, na momente stvarno Split e, bude indikativan za neku, za neku e, državnu situaciju jer tu, tu se nekako na, ako je neki problem naj, nekako se najekstremnije se ispolji mm-hmm. i onda i, ali sve to, ali tako neke i pozitivne i negativne strane nema ono sredine baš, a pa šta kažeš? Reko nema sredine, uvijek se ide iz krajnosti u krajnost. Pa stalno evo, iz krajnosti u krajnost A onda ti su, sudar, sudaranje tih krajnosti, ono, i u tim sudarima je frcaju neke iskrice koje su tako, jel, to su ti, ono, te neke, ono, poznate neke, neke dobre kreacije, neke poznate osobe koje onda prepoznajemo kao, ono, kao splitski identitet, ali... Da. Oni su jednostavno jadni u, pa, u tih ludila isplivani. Ne, da, da, da, da, upravo, upravo to, nekako imam osjećaj da su prosto jedni hranili druge. Ovaj, i, e. I da nije tako bilo pitanje da li bi bilo i to splitskog da, džira, ja, takozvanog, jeli, sa Miljenkom, s Mojetom i, mislim, to, i, to, i nadalje. suludu situaciju, prosječno te prekidam, uh -huh i ono Thompson puni uredno poljud i, i s druge strane imaš Feral Tribune kao naj najveći ono e, najveću suprotnost tome, razumiš? U istom gradu je to dovoljno rečeno Da to, to, mislim, na manju ruku <laughs> nikad nije dosadno. Da, pa, nije, nije. <laughs> barem, barem u Splitu, jel tako? E, a vi da. ste, osim, osim tog svog muzičkog angažmana, poprilično angažovani a, ne govorimo sada o reklamama, nećemo o tome, nego više o nekim predstavama, pre svega predstave koje su u Zagrebačkom kazalištu mladih. E, gleda, ovako, to što se tiče angažmana u kazalištu je uvijek se veže uz Ivicu Buljana režisera. Mm -hmm. Jer i e, prvi put kad smo radili, kad smo imali taj neki angažman u kazalištu, to je bilo 99. godine, e, priča ide tako da je Ivica Buljan došao za direktora drame u Hrvatsko narodno kazalište u Split. On je ono, mi smo bili neka ekipa koja je težila tome da snima skečeve po, ono, inspirirani Pythonom i nadrealistima. Uh, između ostalog naš jedan prijatelj koji je bio član te naše, naše male ono, družbe je ima je napisan scenarij za film koji koja dvije godine pokušava pronaći centar razumnog i, i ovaj, nekog zainteresiranog ko, ko će i financijere neke da, da, da se to isfura To da treba biti neki svojevrsni generacijski film i nije to uspija, jednostavno onda je, kako je dobio ovaj, posao kao kolumnist u Nedjeljnoj Dalmaciji, počeo objavljivati inserte iz toga scenarija, Ivica to pročita i zainteresiralo ga je, e, kontaktirao je to našeg prijatelja kao s namjerom da radimo predstavu. E, na, na toj nekoj tematici, međutim kasnije ono, uopće kroz priču smo otišli u neku drugu, drugu priču skroz i pošto Ivica volite neke ono, e, eksperimente sa natuščicima, ljudima koji nisu profesionalni glumci, mm-hmm. tako mu se svidilo da činjenica da, da mislim, šta je prijatelj kaže ja imam sedam budala koje bi rado radili bilo šta tako da, <laughs> tako smo mi uletili u, u nacionalno kazalište, što opet bio neki presedan da se radi predstava na, na budžetu ono, nacionalnog kazališta. I, i to ono, ono, bilo super iskustvo, neviđeno, mislim, ono, i zabavili smo, vrh, smo se vrhunski nešto proputovali svijeta i ovaj, i to uglavnom stalo na tih nekih 50 izvedbi I ovaj, od onda nismo ništa radili, prošlo je deset godina, on se opet poželio nešto raditi sa, sa TBF-om, sad više nije postojala ta naša glumačka skupina koju smo nazvali Odrom, organizacija dramski ovaj, osvještenih na, na Turšika. mm <laughs> I, ali e, Ivica se zaželio opet raditi nešto s TBF-om i to je to, mislim, mi smo isto bili gladni nešto, nešto raditi s njim. Super, cijela situacija sad preseljena u Zagrebačko kazalište mladih I ovaj, nastala ta predstava po, po knjizi Zdenka Mesarića, Garaža. Uh-huh. Koja je, no, to je bila prva premijera neke hrvatske ono, predstave u, u Njorku, jer ono, između, umeđu vremenu je ravnateljica ZKM-a stvorila nekakve kontakte sa kazalištem La Mama iz Njorka, koje je onako kultno kazalište off, off Broadway scene. I sve skupa je ono, ekskurzija koja se ne propušta, razumiješ? Jednostavno mi smo uletili u to i, <laughs> i, i ovaj, i super se zabavili, super je prošla ta predstava zapravo u Njorku, najbolje, bolje nego u Hrvatskoj. Sad tamo ono, baš radili smo je, zapravo su sve probe tekle na, radili smo predstavu na engleskom. I, A na engleskom ovaj, je bila, jako, aha. ono, trudili smo se da, da to baš Da savladimo jezik i da to baš bude onako ozbiljno napravljeno. Tamo sam se pitao je li izvođena pred hrvatskom dijasporom ili pred kim? <laughs> e pa gledaj, to... ono, naravno da se tamo šta znam, ravnateljica je išla pa je lobirala i ono, vukla prvo naše, naše ljude da dođu na predstavu, a kad je ne znam treću i četvrtu izvedbu su se pojavili e, dva ozbiljnija kritičara koji su napisali stvarno odlične kritike, dali četiri od pet zvjezdica, E, na, nakon toga su se počeli pojavljivati ovi ono, ljudi s ceste i to je to, genijalno gledate ono sastav publike u Njorku, to sve čega nema, mislim, samo to onaj kafić sa, sa kraja svemira, mislim, Sjajno, i kako je to izgledalo kad su se i oni pojavili? Predo, dobro, mislim, mi smo isto, kao mi smo smatrali to normalna situacija, međutim, ovi su isto ukazali što tamo bili iznenađeni poprilično, kako ovaj, nam je puno, mi smo imali osam tih izvedbi, četiri, e, dva tjedna po, po četiri predstave svaki tjedan. I sve ono, svaka je bila, nakon te prve dvije početne, svaka je bila puna do kraja. To stvarno su bili, ono, rekli su ljudi, kao stvarno ste trebali sad ostati, nakon ovoga ste mogli početi zarađivati neku lovu. Tako da stvarno, stvarno bilo super. I čak su bile neke, ovaj, radili smo neke, ono, kako ne mu se siti riči, debate nakon, nakon uh-huh. predstava bilo je neki razgovor s nekim studentima ovaj, Dramske akademije tam, tamošnjim tako da ono, svi su bili užasno zainteresirani za tematiku, za izvedbu i sve skupo ono, totalno inspirirajuće. Pa ide vam to od ruke, moram priznat, pošto gostovali ste i u Beogradu, Jugoslavenskom dramskom, o, e, da. tih nekoliko ZKM-ovih predstava, pa između ostalog i garaža, a koliko znam ti si i prije toga glumio da li u Ježevoj kućici ili tako nešto, ili tako? E, ja sam baš ovaj, možda godinu dana prije toga sam u ovaj, Velikoj Gorici, u Teni Gorica dobio ulogu u toj dječjoj predstavi. Mm -hmm. To je kao mu musical izvedba Ježeve kućice. Muziku je radija Mrle iz Leta 3. Mm -hmm. I, o, a mislim, to je ono, <laughs> Ne, da, ono, ma mislim, jedna, jedna ono, zajebancija vrhunska koja je, eto, opet bila za, zabavna i Dici se svi malo pomaknuta naravno samim tim što je muziku radio Mrler, ono, ono, <laughs> nikad ne znaš jel. Ali to je meni sjajna da stvar. Sve, na zemlji. Da, sve, sve, sve, su češće zapravo, barem u tom nekom krugu, ajde, u, u Hrvatskoj pogotovo izvođenja, a, na daskama koje život znače i to uz bendove ovdje da. u ovom slučaju u garaži sa vama eto tu Ježeva kućica je Mrle bio pa kako se zove bože moj ova isto isto gdje su oni između ostalog to je Buljanova predstava je li tako A, da da da čekaj, ova posljednja kako je ime zaboravio sam A, Kiklop Kiklop tako je da. Tako je. I to je jako dobra kombinacija koja izgleda daje jako dobre rezultate zapravo u jednom krugu e, društva je poprilično onako kritički se gleda na to, a sa druge strane su opet pa, i neka dobra, oduševljenja. Pa malo dobar marketički potez, <laughs> znaš, malo, kao TBF je tu ili 3 e je tu, šta, šta, šta može se napupat prič, ali ajde. <laughs> e, mlađo, nije nam ostalo još puno vremena. Ja imam jednu molbu za tebe. Ovaj, pošto mi nedostaje u ovim mojim džinglovima, hoću da pravim nove špice za emisiju, sad je ovo prva godina, praktički 1. februara, otkako se Kupek emituje, pa bi te samo zamolio pre nego što se a, pozdravimo da onako na svom lijepom splitskom akcentu kažeš kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Svaka čast. Ovo je zvučalo, znaš, kao ono televizije kad uhvate neku super zvezdu i kažete pozdrav za televiziju Zagreb. <laughs> A ovaj preko jezika jedva prelomi onako. <laughs> Gledaj, ovaj- <laughs> to je zato, to je zato što se svi doba bogati u tedom boravku, poprilično sa opušten. Svaka čast. E, mlađo, o, ostavljam te da uživaš o, što god radio, opuštajući se. A, mi ćemo za kraj pustiti nešto što se meni čini da zapravo najbolje opisuje TBF bar sa ovog posljednjeg albuma, a to je uvijek kontra. Je, yeah, može ludilo, zakon, Eto. nek se svi, svi rasplešu i to je to. Valja, a mi se vidimo u petak u Domu omladine. Vidimo se, pozdrav Eto. svima. Ajde, drž se. Ćao. kada sam Gustav Klimt Duboko i masno, kada sam Barry White Sweet u roge, kada sam Edith Piaf Popušjam noge, okrutna je prizma Pogleda dok spuštan indeks optimizma Nevidljiva ruka, prži ludi ritam Pa ga pić šiftan dok cili shit pičkan Uvi kontra, uvi kontra, uvi kontra Takva sorta, uvi kontra, takva sorta Kad je, nije, kad nije, je, je Uvi kontra, uvi kontra, uvi kontra, uvi kontra, uvi kontra, uvi kontra, uvi kontra, takva sorta. Kad je nije, kad nije, je, je Kad je nije, kad nije, je, je je Je, je, je, je šunka, još uvijek ima sluha Nadimljaka kašunka, još uvijek nisam puka Stara čunka, još se nisam nasuka Na sve te grebene na putu do sunca U glavi propuh, pa su idra napeta Um je feral, to jedina je rasvjeta Gorinka patlja, kipa slobode Iz mraka, iz pakla, ove riči me vode Kad nema vitra, onda imam vesla Bacan znanja, ka Nikola Tesla Pacan iz sranja, poput Gandora El Šandora, pito mi od Labradora Uvi kontra, uvi kontra Uvi kontra, takva sorta Uvi kontra, takva sorta Kad je nije Uvijek kad nije je je Uvijek kontra, uvijek kontra Uvijek kontra, uvijek kontra Uvi kontra, uvijek kontra Uvijek kontra takva sorta Kad je nije, kad nije je je Kad je nije, kad nije je je Je je, je je Uvijek kontra, uvijek kontra Uvijek kontra, uvijek kontra kontra, uvijek kontra, uvijek kontra, takva sorta Kad je nije, kad nije, je, je Kad je nije, kad nije, je, yeah, je Je, je, je, je Sjećanja prazne slame, berem stvari, varim, luđe od plazme Lebdeća pažnja, berem sva ta sranja Pročita knjide kada su knjige tema prastara, stil bez maskara Rime papreneka, papar s Madagaskara Rime vatreneka, vatre kratera Silje kolo pratera, u oku Big Brothera Sve se ponavlja, cirkulo viste Ima smisla ka vitamina C9, ništa nije čisto Sranje šporko, splitsko, minjam program Opet gleda malo visto Uvijek kontra, uvijek kontra, uvijek kontra Takva sorta, uvijek kontra Takva sorta, kad je, nije, kad nije, je, yeah, je yeah. Uvijek kontra, uvijek kontra Uvijek kontra, uvijek kontra kontrały, kontrały, kontra takva sorta Kad je nije, kad nije, je, je Kad je nije, kad nije, je, je Je, je, je, je Uvijek kontra, uvijek kontra Uvijek kontra, uvijek kontra Uvijek kontra, uvijek kontra Uvijek kontra takva sorta Kad je nije, kad nije, je, je Kad je nije, kad nije, je, je Je, je, je, je E, vreme je da se odjavimo polako. 34. kupek uh, po redu. Uh, ono što sam hteo da kažem, sledeći kupek je rođendanski kupek. A ovom prilikom vas sve pozivam da dođete ovde u Bulevar Revolucije 93. Verovatno će kupek trajati, bar se nadam, nešto malo i duže. Neće biti toliko priče, bit će puno više muzike, a pratite uh, ili na Facebook strani kulturno-umetnički program edukativnog karaktera ili na strani naravno nofm.rs bit ćete pravovremeno informisani, dobrodošli, pokloni nisu obavezni, a vi koji želite vidimo se i u petak na koncertu TBF-a, a za kraj slušamo Tobogan, pesmu sa albuma, mislim baš Maxom Univerzala. Adio. Adio. po zakonu ko se bolje snađe Al ja bi rađe da bude utopija Al reče mi luci, nisi se uklopija Naiva, ne možete izliči pliva Ni belupo skupa jer si glupa Masa uvrijeđenog mesa reče da si blesa Ako nemaš interesa i cilj nije kesa Hladna je društvena klima, društvo se klima Na izvrnutim vrijednostima I sive stanice su pjesniva hrana Radioaktivnih slika sa ekrana Zaradim, trošim, ja sam dobar konzument I napijem se skačem, ja volim nogomet Poludi ću skinice, promijenit ću svijet I tuširam se sad tihe govera kse 5% svita je elita pa se pitan Živi li sloboda ispod nebeskog svoda i na putu do Boga Ali koga, svako pleme ima svoga I zato ne može biti sloga, dogma je droga Roba koja dobro se proda Istina daleko je od toga ka pahulja sniga Pada tiho, najtiše čim je dotakneš, nema više Roberto. pravda, reci meni jer vidim, tu bi moglo bit para Kad bi ja zna gdje, bija bi svemirski diler i prodava bi tu tvoju pravdu na kile Znam gdje je kvaka, nisam ja od jučer, svugdje malo luđaka koje želja zatim uče to je prilika za biznis Ne budi tele, to treba prodat svima koji to žele, a moga bi ti profitirat Svemir je velika, to ćemo svugdje distribuirat Napravi dućane na svakoj planeti, sredit porez, ma to već ima na pameti Nešto ćemo smislit, ima se kapitala, naći se koji rođuje iz tih orbitala Treba malo dić galamu da se proda, ma ima pripremat ljude za reklamu i dati im dobar postotak, jer posao nije lak, treba mnogima dizat plak i bit uporan, da dođe i to doba, kad će svi shvati da je kod mene najbolja roba.